musamman idan aka yi la'akari da zaman ta matsayin mata aure. Cikin shekaru kaɗan tana iya tara maka arfa a cikin gida. Shin ina batun hutu yake anan? Sannan ya daɗa gyara zama malam, ka taimaka ka shawo mana kan indo ta yadda duk buƙata da na gabatar mata ta yi na'am ba tare da mu samun ba. Malam ya gyaɗa kai, idan har za ka iya za mu taimaka maka. kuda cikin zumuɗi ya ce, Wallahi irin sun da nake wa yarinyar nan shirye nake in aikata komai muddin yan hakan zai sa ta bi ni sau da kafa. Malam Tsibo ya ce, Kaga da farko za a sami zuciyar kaza, fata je jemagi, kashin zomo da fitsarin ta macen zomanya sai kuma ƙwarin nan bi ta zaizai. Akwai laƙani na musamman da za mu haɗa maka ka yi amfani da su. <laughs> Alhaji, ai kamar ka samu kan Aisha an gama. Guda ya sake musgutawa, wai ba hawan ba saukan, shin malam ta yaya za mu iya samun waɗannan abubuwan da ka zano? Malam Tsiboye dariya, Alhaji duk waɗannan abubuwa da na ƙirga maka suna nan gare mu mun da saboda tambaya maganin wata rana. Don haka zan iya harhaɗa maka idan ba za a ɓata maka lokaci ba. yo malam ko kwana ka ce in yi cikin zauren nan ai yanzu nan zan jirkice bakin rigata in kwanta bisa buzu ina jira cikin murmushi malam tsibau ya janyo gwangwanin da ke can bisa kanta ya saka cokali ya buɗe ya zazzago abin da ke cikin gwangwanin nan kayayyakin nan dai da ake bukata domin haɗawa aisha asiri su ne a ciki sannan fitsarin zomayen nan na cikin ƙaramar kwalbar fiya-fiya Malam Tsibau ya rubuta surkulle tare da kiran sunan Aisha da kuda bisa fatar jemage, ya umarci kuda da ya lashe rubutun da ke fatar jemagen ya kuma ƙone ƙwarin nan bi ta zaizai tare da zuciyar kazan, ya tasa garin ya cuɗa da garin magani ya ƙulle a leda. Hakan nan kashin zomo da fitsarin zomaniyan nan ya haɗa ya kwaɓa da ɗanyen man shanu ya saka cikin battar roba ya rufe sannan ya miƙa wa alhaji kuda. kaga wannan garin magani da ke leda za ka sami ƙasar gidan tururuwa a cuɗe da wannan maganin a barbaɗe wurin da indo take takawa ko da takalmi ta taka babu damuwa bukata dai ta ratsa wurin shi ko wannan da ke bata za ka mulki hannunka da shi duk yadda za a yi ka tabbatar ka shafi jikin aisha ta yadda maganin zai taɓa jikinta koya ne haka kuma Ranar da aka dace Aisha ta amsa kiranka, to ka shafe jikinka da wannan maganin, in ya so ka fesa turare mai ɗan daɗin ƙamshi. Guda ya girkiɗa kai, to alasani. Malam Tsibau ya ci gaba da cewa, Alhaji, idan har kai nasarar yin waɗannan abubuwa, to ina tabbatar maka da cewa Aisha ba ita ba natsuwar zuciya, kwanciyar hankalin hankalinta ɗaya ne ta neme ka duk inda kake ta ganka. To a wannan lokacin ina tabbatar maka ko da zaman dadiro ka ce ku yi da itan, ita da gidansu sai ko ka yi mata izini. Kuma abin wani lokaci ka bushe iska ka ce ke Aisha na fa gaji da zama da ki ki san inda kika nufa. To lalle za ka sha mamaki, wallahi ba ta da ikon barin wajen da ka ajiye ta. Ko ka ja ta ka fitar da ita ba za ta iya tafiya ba. sai ko ta zube maka nan tana yi maka kuka da ban baki. Alhaji kuda ya dariya cin nasara yi eh, lallai malam ka isa shedanin shedan. Sannan ya fallo bandur ɗin kuɗi ya baiwa malam suka yi sallama ƙwalama ya fita.